Sura 108. El Kauthar. Mnogo dobro. Mek. 3. ajet Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Inna a'tajnaka al-kauthar. Mi smo ti u istinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.